Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit edhe për ditën e sotme miq të dashur, është data 5 mars, ditë e mërkurë. Ne jemi këtu sërish si çdo ditë tjetër nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Është uh, Blendi këtu me juve, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi. Jeri ka veshur një gjë me ngjyra, një bluzë me një triko, ndoshta, ëh, meqë është me kopsa përpara, tam bluzë triko me ngjyra. Po nuk është thjesht e zakonshme. Dhe kjo paty, ka bërë aq shumë përshtypje saqë po ka dy përbërje ajo e Jerit. Mhm. Ka edhe atë materialin atlas, që quhet deri diku. Diçka e hollë. Diçka e hollë, edhe kjo tjetër ose. Edhe pak më e trashë. Ajo e bën serioz. Çfarë syri ka Altini? Wow. Them t'ia bësh dhuratë Jeri se i ka pëlqyer shumë po. Dhe përveç kësaj është edhe modeli i flokëve i Jerit që Ç'të themi? Shëndet Lori. Lori e vë pikën mbi i. Tani ti mund edhe ta zgjerosh një çik kështu si qëndrim. Jo, po gjithsesi. Po çfarë të shtiu Lori, nuk e di ç'ka u thye në të vërtetë. Po, po jo, jo, dakord. Unë thjesht iu futa kësaj rruge, nuk e di. Mbase edhe mund ta lë. Nuk e di ti. Është thjesht moment. Po. Me gjërat me xhingla mingla të mia. Ti je si zonja Rudina Pema? Pak a shumë. Po, pak a shumë. Okej. E kam parë dy herë këtë zonjën Rudina Pema, nuk e njoh. As unë. E kam po, parë në lajm. Do të jetë njeri i mirë, derisa një jo, vetëm. Jo, dua që ta ta gjejmë dhe ta ftojmë një ditë në emision se dua dua që ta ta takoni dhe ju. Okej. Okay. Unë s'e kam takuar për vete, po ta kam fjalën. Ta takojmë të gjithë së bashku. E. E di ça ka bërë? Hm. Ehm. Ka hapur një ekspozitë pikture. U. Uh, me piktura shumë të bukura. Mhm. Dhe del se kjo s'ka prekur ndonjëherë penel derisa ka mbushur 60 vjeç. Oh my god. Çfarë? Ka dalë në pension. Janë shumë të bukura. Është një zgjidhje shumë interesante. Kështu që nëse ja, prandaj thashë që ti e mbaje mend këtë emër. Po, po, po. po Rudina. Në tavolinë mund të thuash për shaka, jam si Rudina Pema. Rudina Pema. Po, unë s'e dija për shaka kështu edhe zbulova që jam stilist nga brenda. Bravo Altin. Faleminderit. Po. Bravo dhe Jeri për këtë zgjedhje mondane, siç e vlerësoi uh, stilisti. Po bluzën duhet t'ia japësh Altinit. Patjetër, po. pas emisionit. Pas emisionit. Po, është. Po, Them pas pak rri më mirë me një palë xhinse ajo, më kështu. Palë xhinse me tegel të kuq. E kam vënë këtë si detaj kështu. Mund edhe t'i kthesh pak ato në fund që të dalin çikë tegeli i kuq se e ka nga brenda. Ose mund të veshësh këpucët e kuqe. Ke parasysh? E këpucë ka moshi. Faleminderit, faleminderit. Them pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur seriozisht, pastaj është koha tani për të pyetur robotin sa është ora dhe nisim programin zyrtarisht. Ora 7:02 minuta. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1849, Zachary Taylor zgjidhet presidenti i 12 i shteteve të bashkuara të Amerikës. Në vitin 1896, Antoine Henry Becquerel zbuloi radioaktivitetin e uranit. Në vitin 1918, Moska u bë kryeqyteti i Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1953, Ndërron jetë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Josef Stalin. Në vitin 1977, Jimmy Carter u bë presidenti i parë i cili organizoi një shfaqje ku foli në radio dhe priti pyetje dhe u ktheu përgjigje 42 dëgjuesve nga 26 shtete. Në vitin 1982, komediani John Belushi ndërroi jetë nga një mbidozë droge në moshën 33 vjeçare. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre, presidenti kuban Fidel Castro tha publikisht se Hillary Clinton ishte një grua e bukur. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë, Koreja e Veriut dhe ajo e Jugut u takuan për herë të parë në njëzet e pesë vjet për bisedimet e paqes. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, Lufta e Kosovës filloi zyrtarisht me luftën legjendare të familjes Jasharaj kundër forcave paramilitare serbe. Në vitin 2000, Mbështetës të opozitës serbe bastisin ndërtesën e parlamentit jugosllav në një kryengritje masive kundër Slobodan Millosheviqit dhe shpallin Vojislav Koshtunicën si president të ri të vendit. Në vitin 2003, Në një paralajmërim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Rusisë thanë se do të bllokojnë çdo përpjekje për të marrë miratimin e OKB-së për luftën kundër Irakut. Në vitin 2003, Një 48 vjeçar gjerman është arrestuar në Romë pasi u kap duke vrapuar lakurish përmes një parku. Ai tha se nuk e kishte kuptuar se ishte kundër ligjit për të vrapuar lakurish në Itali. This is Club FM 100.4. Por para se dëgjoni historinë e motrës dhe vllait që përfunduan në burg se po vidhnin bashkë dhe pastaj gjatë kohës që ishin në burg morën ca akuza shumë më të rënda se ato për të cilat ishin atje. Mm. E bëjës, sa shpesh, por me ndershmëri, sa shpesh e merrni kuponin tatimor. Domethënë, që shkon që bën një blerje, mm -hmm. qoftë kur mbush makinën, qoftë kur merr një një buk, një sanduiç, Mhm, një mhm, kafe mhm. kudo, në supermarket, e ke parasysh sa po. shpesh un dua të ngrej dorën i pari si njeri që nuk e marr shumë shpesh. Domethënë nuk e marr gjithmonë. Kam filluar të ndërgjegjësohem këto kohët e fundit për arsye personale, por uh, por që edhe un ka një gjë, le ta themi këtë. Është ajo tabela atje që i nderuar klient kërkoni kuponin e kupton. Po. Kur kërkon kuponin tatimor, shtrëmbrojnë turinjtë në një farë mënyre. Sa djathtas. Dhe të shohin dhe vëngër. Po, edhe ti e kupton që ajo kasa është sapo ka xhiruar për herë të parë. Atë ditë, mm -hmm. se mhm. kuponi për shkakun mund të jetë me numrin 1. E kupton? Është është prerja e parë që mund të jetë edhe ora 6 mbas dita apo 7. Do thotë që ai s'e ka përdorur asnjëherë kasën gjatë gjithë ditës. Do thotë që që ai nuk e përdor fare. Ai mall ka kaluar i pa i pa taksuar i pa ashtu. Kështu që nuk është është Jo, mua më ka qëlluar që të kem lexuar tabelën dhe kasa nuk ekzistonte. Se ato 20% është është në ca vende ta japin, në, në ca kafene ta japin. Duhet të ketë duhet të ketë atë simbolin e shqiponjës, edhe mm -hmm. duhet të thotë Ministria e Financës. Qoftë se s'është ashtu, çdo gjë që mund të duket kompjuterike, po që është i printuar në një copë letër nuk është kupon, është thjesht për hesabin aty aty brenda, e kupton, libri i dytë. Po unë mendoj që e marr shpesh. Ti e merr shumë po, shpesh. E marr shpesh. Nga 10 herë, sa herë e merr? Uh, mund të them diku te 8 apo ose 7 po, ose 8. 7 8. Rastet e tjera janë që unë nuk dua të merrem në momentin që shoh që nuk ka një kasë apo në momentin që nuk do ta përdorë. Ose s'do të merresh uh, me atë tipin, që mund të jetë Nuk dua të merrem sepse nuk dua të prish ditën time, se atij apo asaj nuk është se do i prishësh ndonjë punë, do vazhdojë po të njëjtën. Okej, okay, ja ku ke Irin shembullore fare. Dua të them që je nga të pakët. Dhe ke nevojë për një duartrokitje. Bravo Iri. Nga 10 8, faleminderit. Nga 10 9. Jo, jo, jo. jo, jo. Shtatë ose tetë. Shtatë ose tetë. Okej, mirë. Kemi Altinin tani sa herë e merr ti? Ë tani që do të marrim nga dhjetë, unë e marr një ose dy herë. Një ose dy herë. Pse s'e merr? Po, nga që tradita na ka mësuar që mos e marrim. Jepi lekët. E di ti që e di ti që ti gjobitesh nëse kapesh në moment aty që s'e ke marrë kuponin, po. që mua më duket komplet pa sens, me jo, të drejtën po. E dija, po, gjobitesh. Por aman unë edhe këtë tjetrën s'e dija, që nëse ai kuponi duhet të ketë atë shqiponjën dhe Ministria e Financave. Ai është kupon. Po. Ai jo është. Po s'ka Ministria e Financave nuk është. Unë edhe kur e marr atë letrën nuk e shikoj. Ajo letra, po. se po, po, po, e di që ekzistojnë. Është ajo letra me një vizë të gjatë, kështu që ka bërë hesabin aty llogarinë, ajo është thjesht letra. Duket si e tillë, po jo. Nuk është kupon. Që këtej e tutje. Ideja është këtu që për çdo kupon që ti nuk merr, është një fond që nuk paguhet në shtet dhe është një, po them, rrugë, shërbim shëndetësor në një botë perfekte. Ha? Nëse do të shkon të gjitha ato gjëra po. supozohet që që siç paguan ti taksat e tua kur të mhm. mbahet nga rroga, mhm. që paguan rrogën këtu edhe ai që ka dyqanin, t'i paguajë taksat e veta siç i takojnë që t'i paguajë. Mhm. Tashi jemi dakord, jemi dakord me nivelin e ta, kjo është tjetër bisedë, tjetër histori. Ashtu, po flasim për për respektimin e, e taksave. Unë i paguaj të miat, dua që edhe ai dyqanxhiu t'i paguajë të vetat në mënyrë që të miat edhe ato të tij të bëhen bashkë që të bëhet ndonjë gjë. Gjithmonë atë botën perfekte, ideale. Sikur sikur do bëjë. Sikur uh, udhëheqësit janë të mençur, Që s'janë gjithmonë, në sikur... Dhe përdorin në mënyrën e duhur. Sikur janë të ndershëm që s'janë gjithmonë, por po zëmë sikur janë. Mm -hmm. Ama duhen paguar ato. Dhe kur ti s'e kërkon atë, ti, ti e le atë tjetrin që mos paguajë taksat e veta. Dhe pastaj, shteti mbahet me taksat e tua. Mm -hmm. Je dhe ti bashkëpunëtor që po, po, ai po, se... Barra bie mbi ty. Po, barra e pensioneve, se do paguhen pensionet, do marrin ata, invalidët do marrin ato parat e veta që do marrin. Po dy tre gjëra do do hidhen në po. ndriçim a ku di unë se çfarë në në një asfalt ajo. Po, po, këto nga këto vijnë, nga mm. nga këto kur mblidhen bashkë vijnë. Kurse ti kur s'e merr atë kuponin thua që është më mirë. Po ajo është një lloj vjedhje e vogël që i ndodh shtetit në atë çast, kur ai nuk e pret. Po. Pastaj shtrembrimi i fytyrës i njerëzve që shesin është është një bela më vete. Ata atje e paguajnë mhm. taksat e veta. Domethënë në një biznes që është më i madh, në një është më ashtu, të paktën e di që ka më pak ë uh, po them shmangie. Anashkalime. Në në këtë. Në këtë gjë. Tashi ka nga ata, ndër të cilët edhe unë them, këto janë peshqit e vegjël. Gjithsesi. Po. Evazioni fiskal nuk ndodh në nivelin e kuponit tek kasa, por ndodh edhe aty. Dhe është një moment ku ku qytetari mund të bëjë diçka. Nuk po them që s'ka evazion vend tjetër apo se ata që janë më të mëdhenj nuk dinë mënyra për uh, mm -hmm. të mhm. bërë pa dashur të përmend asnjërin, se nuk është se di ndonjë rast konkret, por që e di që evazioni nuk ndodh vetëm ndodh, këtu në po këtë pra. nivel, ndodh në vende të tjera. Edhe më lart. Çfarë deklarojnë, çfarë ashtu me mhm. mallrat e me ato, ka me fatura. Mënyra shumë të tjera. Por që qytetari me këtë përballet çdo ditë. Dhe, dhe është një gjë që mund ta bëjmë bisedë sepse të gjithë blejnë. Qoftë edhe një bukë. Po. Tek buka e po. merrni për shembull? E dini që do ta merrni me çdo bukë, duhet merrni kupon atë mos? S'e marr. Jo në çdo simite. Jo në çdo jo dyqan. Jo në çdo dyqan. Jepet. Do thotë që ata janë aktivisht duke bërë evazion fiskal. Çdo ditë mes Tiranës qoftë. Unë aty ku blej për shembull ata ma japin. Aty ku blen ti. Mm. Po normalisht, njohin ty. Po ja, aty ku blej unë s'ma japin. Jo vetëm mua, të gjithëve, të gjithëve. S'ka fare kasë. Po, tam. Po pra. Edhe të kungsh. Shikoni, shikoni sot bëni një eksperiment kur hyni nëpër dyqane, shikoni ka, s'ka kasë. Të gjithë ata që s'kanë kasë, nuk po paguajnë taksat dhe i bie që këto taksa t'i paguani ju. Ora është në 7:25 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e mërkurë, data 5 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërkohë dua t'ju them dhe se cili është frymëzimi për këtë ditë. Okej, okay, Eri tani kemi një frymëzim. Sot është një ditë e bukur, uh, për që duhet të fokusohesh vetëm tek vetja, që do të thotë duhet të bësh diçka që ndoshta për sytë e dikujt tjetër mund të duket qesharake, Idiotësi. por që ti të kënaqesh me këtë. Rëndësi ka që të kënaqesh Qoftë vetë. duke bërë një model flokësh uh, të Ndryshe. çuditshëm, ndryshe Mhm. nga herët e tjera, qoftë duke veshur një bluze ndryshe, pra është dita që të Ti e bëni ke bërë diçka tani, po. ndryshe dhe të argëtoheni vetë. Okej, okay, faleminderit Eri. Dita për të bërë diçka ndryshe për kënaqësinë e vetes është sot miq të dashur për uh, qejfin tuaj. Me sa duket. Okej, okay, kam një histori tani të vogël. Mm -hmm. uh, kur bëhesh 62 vjeç, ëh, mm -hmm. dhe je një grua, themi në këtë moshë të pjekur, tani çfarë do që të bësh është që T'i shijosh ato vitet e fundit, po them, në një lloj rahati, komforti, po. me nipa, me mbesa, me mm. gjëra të tjera, jo kështu, jo kështu, për uh, zonjën Rose Marks, e cila, uh, nëse shikoni këtu në foto, është e treta në radhë, Mm -hmm. Është zonja që shohim atje. Duket goxha e mbajtur. Po, e mbajtur me syze të errta, me flokë të argjenta një version dhe një çantë shumë të shtrenjtë, mm. por sigurisht po. Po. po. Kjo zonja Marks sapo është dënuar me 18 vjet burg. Oh my god. Oh yes. Yes, yes, yes. Në fakt, në fakt prokurorët kërkuan për 22 vjet, por mori vetëm 18. Vetëm 18. Kështu që këto vite të arta të moshës tretë do t'i kalojë në një qeli. Po, po çfarë ka bërë? Në lloj në një lloj qetësie, duhet thënë, më e madhe se ç'kërkon. Absolutisht. Kjo, zonja e zotërinj, është një nga ato që tregojnë fatin. Ah, një ah, fallxhore, një psychic, një fallxhore siç quhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm -hmm. e cila me mashtrimet e saj kishte arritur të grumbullonte bashkë me familjen që shikoni këtu, mm -hmm. rreth 40 milion dollarë Oh, nga klientët, po, nga wow. klientët. Vetë zonja Marks kishte arritur që të akumulonte në 20 vjet praktikë në New York dhe Florida 17.8 milion dollarë nga klientët e saj. Wow. 12 milion prej të cilëve i kishte marrë nga një shkrimtare relativisht e njohur amerikane, zonja Jude Deveraux, e cila kishte paguar 12 milion për shkak se mm. ishte nën mashtrimin se Rose Marks do ta rilidhte me djalin e saj që kishte vdekur në moshën 8 vjeçare. Mm. Një fëmijë i vdekur vite më parë. Jo. Një dhimbje e madhe një nëne, shkrimtareje. e cila besonte që do rilidhej me djalin përmes një procesi të shpirt ndrimit që po. mhm. quhej kështu. Mhm. Pa i hyrë se çfarë është shpirtndërrimi se ju nuk e kuptoni dot. Për momentin. Në fakt edhe në mëngjes nuk duhet të futemi po, mirë. Në fakt nuk dua ta kuptoj. Ia kishte marrë, ia kishte marrë kësaj gruaje 12 milion. Në zërë s'e ka marrë shpirti me kaq lekë. Kjo s'e ka vjedhur. 5.8 milion i ka marrë nga njerëz të tjerë, po 5.8 oh. milion dollarë. Ja shumë. Dhe dhe i kanë ndikuar këta njerëz për keq me lloj-lloj mashtrimesh, me lloj-lloj. kanë zbuluar njerëzit, i kanë hetuar për vite se ç'bënin këta dhe kanë dalë që domethënë e gjithë kjo, e gjithë gjëja ishte një një, një skemë, mm. ishte një një lojë, ishte një një teatër i madh që bëhej me me ndjenjën e këtyre njerëzve. Domethënë ishte dikush pas derës që bënte si djali, absolutisht po, si vajza. Po po, gjithçka ishte e lidhur në mënyrë të tillë. I hetonin, u merrnin dokumenta mm. që të zbulonin emra, Pra të gjyshërve, stërgjyshërve. Dhe pastaj fillonin të hetonin mbi këta njerëz. Në një rrjet merimange Eri, thithte gjithë para. Duket si një film. Po. Po, ëm. Um, ehm, kjo kishte për shembull, uh, i kishte mbushur mendjen shumë prej klientëve të vet se Colin Powell, mm -hmm. ish uh, sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zoti Brad Pitt Ishin dashnorët e saj. Oh, ah, Rozës, oh, Rose Marks, po. Merrte ndonjëherë për shembull thuhet këtu që merrte shpesh merrte bizhu të shtrenjta nga klientët, duke u thënë që bizhutë kishin një mallkim. Ah, dhe po. duhet që kjo t'i merrte bizhutë. Tani që do të merrte mbi vete mallkimet, mallkimet e tyre. Të bëj pak avokatin e djallit, po, edhe këta njerëz që kanë shkuar te kjo, Ka vajtur me dëshirë thua ti. Janë deri diku fajtorë edhe, se zonja, se ti të besosh gjëra që ndoshta janë të pabesueshme dhe të biesh pre e tyre është dhe faj yt në këtë mes. Është dhe faj yt. Po edhe hajduti ka faj. Absolutisht, të dyja palët kanë faj. Dua të them që. Dakord, dakord, po unë mund ta kuptoj një nënë që që vuan një humbje të madhe. Edhe një një brishtësi psikologjike edhe një. Po. Pa, mund ta kuptoj, mund ta kuptoj edhe një grabitqar që që rri atje dhe zë pritë, e kupton? Edhe shfrytëzon këto. Është si puna e të smurit. Po, të thotë ajo zonja që ka qenë jam e dashura e Brad Pittit dhe ti të biesh pre e kësaj. Po tani ç'ka kjo tani Eri? Mund t'ia ketë mund t'ia ketë thënë gjatë procesit të shpirtndërrimit Eri. Në atë moment e kupton se kjo ka qenë me kokë poshtë, gjithçka besohet? Bie gjaku në kokë. E ka futur në hipnozë. Tash ti E kupton? Me vite e vite. Duke parë letra, duke parë dorë, duke parë magjira e për të ashtu. Po tani njerëzit e kanë këtë. E kanë kuptuar që ka një gjë brenda nesh që do të di edhe ka një gjë brenda nesh. Janë ca butona që duan të shtypen herë pas here dhe këta janë njerëzit që dinë t'i shtypin ato, kështu që. Nëse, ok. Ti të luajnë me fjalë. 18 vjet burg Eri, 18 vjet burg. Kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit, ajo do të paguajë për këtë Black Skinhead vjen tani, miq të dashur. Kjo është për shokun tonë Leo DiCaprio, mos çaj kokë Leo. Do e fitosh një ditë shpifin. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është. Erdi, erdi, erdi pa pritmas, ti e ke bërë sikur parakalon një njeri që s'e shikon fare Mirë se erdhe Eldi Merolli Mirë se ju gjeta miqtë e mi Si është gjendja në trafik tani? Po Blendi, në këtë lidhje të parë situatat janë të mira Okej. Okay. Sepse gjithmonë në akset kryesore gjithmonë varemi për aty. Situata është e mirë e mirë. Në akset pa trafik, mm -hmm. mund të them rruga e Elbasanit, Është e lirë nga Sauku drejt qendrës, po ashtu dhe lëvizja tek aksi i rrugës së Kavajës Kombinat qendër pa trafik dhe nga kthesa e Kamzës deri në qendër segmenti i rrugës së Durrësit është e lirë. Kemi trafik në unazën e sipërme vetëm në një krah, krahu i rrugës Bardhyl që zbret drejt stacionit i trenit, rruga Ferit Xhajko ka trafik te tre kryqëzime. Kemi kryqëzimin e rrugës pesë Maji, kemi kryqëzimin te dispanseria me Siri Kodra, kemi dhe trafik drejt stacionit të trenit në zbritje, kemi trafik në rrugën e Dibrës Më poshtë tek Selvia drejt te Nëntëkatëshet me ngarkesë. Kemi rrugën Hoxha Tahsim nga Farmacia pesë me trafik drejt Sheshit Avni Rustemi, por dhe rruga Luigj Gurakuqi në vijim të saj. Bulevardi Zhan Dark dhe gjithë bulevardet kanë trafik normal. Tirana e Re Blendi vetëm rruga Sami Frashëri ka trafik të ngjeshur që në të paktën që në orën shtatë e pesëmbëdhjetë minuta ka pas trafik. Dhe deri në këtë moment që flasim, Abdyl Frashëri nuk ka trafik, Ibrahim Rugova gjithashtu dhe Sulejman Delvina, Komuna e Parisit udhëtojnë drejt urës pranë shkollës Vasil Shanto pa trafik, pa përjashtim dhe Muhamet Gjollesha që nuk ka probleme drejt kryqëzimit njëzetenjëshit. S'ka probleme Muhamet Gjollesha, a? Muhameti është mirë fare Blendi. Ha, si është? Është pa trafik. Si shpirt. Njëzetenjëshi si është njëzetenjëshi? Njëzetenjëshi në shpërndarje është pa trafik. Ajo ka ajo ka garanci. Këtë moment. Oh. O sa e tjes. S'do ta luaj më se kjo shumë. Unë s'kam gjë në dorë. Atë e kontrolon aplikacioni. Kjo është kënga, ne duam titullin e kësaj kënge. Kujdes. Kujdes. Mendoj se nuk ka nevojë për koment ndaj ia jap fjalën kolegës. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Tashi ç'është uh, ky monstruozitet? Anomalira ne shohim tek njerëzit e kafshë, por qëllon që në Kinë ka çudira nga më të ndryshmet. Tashi mhm. e dim edhe pse Ieri. Po, dhe bëhet fjalë për një pulë. Se aty ka, se aty ka ndotje të tmerrshme radioaktive. Teknologjike, jo, do të them radioaktive. Ndoshta edhe kjo mund të ketë ndikimin e saj. Po ka, a keni parë smogun mbi Pekin? Po. Po ai sa edhe dielli thonë nganjëherë nuk duket. Ore, nganjëherë tash janë në një janë në një periudhë në në këto momente, janë në një periudhë jashtëzakonisht të dendur smogu prej prej uh, javësh tani më. Mm -hmm. Nuk shihet asgjë, është shumë problem. Është vërtet. Gjithë ata që po shkojnë në Kinë kur vinë nga Kina, Nice, okay. Atëherë do të shkojmë në fshatin Linfen të provincës Shanxi. Linfen në Shanxi, ku një pulë ka siç e kanë zakon pulat, bëjnë vezë. Çfarë bëjnë pulat? Bëjnë vezë. Okej, okay, dhe çka ka bërë kjo pulë? Dhe kjo pulë ka bërë një vezë krejtësisht ndryshe dhe të pa parë ndonjëherë nga njeriu, sepse Le ta shohim një herë. Është një vezë me bisht, Blendi. Oh, oh, oh, një vezë me bisht. Oh, Pronari oh, i pulës e ka oh, emrin oh, Lu. Paska kjo vezë. Dhe uh, thotë unë kam gjithë jetën që e pres. Kam pula në shtëpinë time, i rris ato, kujdesem, marr vezë. Kujdesem për to. Por asnjëherë në jetën time nuk më ka qëlluar që të shoh një vezë të kësaj forme. Pra një vezë me bisht mm. dhe nuk është e sajuar. është realisht në atë lloj forme siç mund ta shohësh. Po. Po. Ka një bisht të vogël uh, sipër. Po thonë ky pse i paska kaq pis. Po se punon tokën gjithë ditën. Punon tokën, është fshatar me Është fshatar kinez. Pas u thonë me bisht. Nuk nuk dinë ta ta shpjegojnë këtë lloj fenomeni, por është diçka e pazakontë dhe e paparë ndonjëherë. Vetëm një ka të tillë. Vetëm një, po. midis vezëve që pula kishte bërë njëra qëlloi që ishte me bisht. Mund mund të jetë diçka në një material për shkakun jo, nga ato. Jo, nuk është mbetje sepse ai e ka parë me kujdes po. vezën dhe ka kujtuar se mos ishte ngjitur diçka fund. Do ta hiqte. Po jo, ajo është një pjesë. Kur është formuar lëvozhga do të thotë. E e vezës. Në momentin që ai donte të hiqte bishtin nga veza. Ja po na pula. Nuk e la pula. Pula ishte për. Okej, në rregull. Mirë, faleminderit Jeri. Një vezë me bisht në Kinë miq të dashur ja që i mësuat të gjitha. Uh, ndërkohë mund na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222 ky është motivi juaj i parë për sot në Icon Pop Song. Vjen keq. Është fillim i mbarë i ditës. Nis dita mbarë me me një dhuratë. Titulli i këngës duhet. Them pas pak tani do të dëgjojmë nga Milk and Sugar bashkë me Mana Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ky program mundësohet nga Vodafone dhe Air One. Ora është tani 7:42 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104, edhe nga ekrani i Club TV-së. Lejoni që të bëj një mesazh të vogël për uh, Air One, i cili është një smart carrier i Alitalias. Është një shoqëri e re dinamike që të çon në Itali me çmime tepër të leverdishme, duke nisur nga 49 euro me një shërbim të përshtatshëm dhe transparent. Këto janë karakteristikat që bëjnë të mundur që Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që plotëson nevojat e të gjithë udhëtarëve, si atyre që kujdesen për shpenzimet, edhe për ata që kërkojnë më shumë rehati në udhëtim. Kështu që e morët vesh është Air One. Ora tani është 7:43 minuta, fjalën e ka Jeri me një tjetër nga historitë e saj. E shpresoj Jeri që kjo të mos jetë një vezë me bisht. Jo, kjo ka të bëjë me një baba të ri i cili mm. uh, e ka vajzën e vogël 6 muajsha. Mm -hmm. Bravo, ta ketë me jetë. Ky jeton në Connecticut, e ka emrin Christopher Duffy dhe ka një pasion të veçantë për armët. Çfarë ka ndodhur është që ky ka shkuar në një dyqan ku shiten armët bashkë me vajzën e tij, 6 muajshe, dhe uh, duke parë aty ka bërë një foto vajzës së vet. Okay. Ka ulur vajzën në një koltuk. Mes pushkëve. Dhe ka marrë një armë shumë të madhe, tani uh, më falni, unë me armët nuk është se kam marrëdhënie shumë të mira që të di se çfarë ishte, por ishte një armë shumë e madhe, ia ka vendosur vajzës 6 muajshe në prëhër, i ka bërë foto dhe më pas e ka hedhur këtë foton në Facebook. E ka parë këtë foton. Kaq ka mjaftuar që njerëzit të kenë reagime nga më të tmerrshmet dhe kuptohet arsyeja pse, duke thënë që ky është një prind i papërgjegjshëm, nuk di të edukojë fëmijët, Nuk ka ai edukatë, duhet edukuar ai dhe më pas të edukojë fëmijët. Gjëra të ndryshme, domethënë që njerëzit thoshin se si ky duhet të edukonte veten dhe fëmijën e tij. Por çfarë ka bërë Christopher Duffy pasi ka lexuar të gjithë komentet që kanë bërë dhe kanë qenë të shumta komentet në lidhje me këtë fotografi, ka bërë vetëm një koment të fundit duke thënë jeni të shqetësuar ju njerëz, unë nuk po detyroj fëmijët tuaj që të bëjnë asnjë gjë. Mm. Pra kjo është e drejta ime që me fëmijën tim të bëj çfarë të dua. Atëherë ju pse shqetësoheni? Kjo nuk është tamam ashtu, po gjithsesi. Foto e bukur dilka, në fakt. Foto e bukur ka dalë. Jam në kohë derisa të shkoj vajza ime 6 muaj, t'ia bëj dhe unë një foto. Sniper këtu kam përshtypjen unë. Sniper. Sniper. Po. Jeni të shqetësuar ju njerëz ta. Keni ju shqetësime për fëmijën tim. Është fëmija im. Ai tregon, ju hajde të takoni gocën kur të ketë mbushur një 2 vjeç. Hajde flisni vetë me të. Mund ta i kur ta ketë syrin e pushkës. Se mos se mos mi sillni kuklla për dhuratë. Një vetëm armë, vetëm të vërteta. Jo lodra. Shumë bukur. Një fotografi fantastike. Fantastike, vetëm në Amerikë. Vetëm në Amerikë mund të ndodhë kjo gjë. Tani le ta pranojmë që është eh, nga ana e tij një idiotësi totale, po gjithsesi. Po. Unë nuk pres që arma të shpërthej apo që vajza të godasë dikë me normal, nuk është një gjë diçka tillë. Është e vogël. Po sha, hajt mo. Por është një lloj papërgjegjshmërie nga ana e tij. Le të themi hajt mo. Hajt mo. Le ta lëmë me kaq? Kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit miq të dashur, do të kemi një ore na e gjetën në Na e gjetën atë Jeri. E gjetën Olta jam unë Olta. Olta sot ke që në mëngjes që merresh me Jerin. Olta, të shkruaj Barbie Girl unë këtu. Ta shkruash. Kush e ka thënë i pari? E ka thënë Lucieni. Lucieni. 801 mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. E nisëm që në mëngjes me Barbie Girl. Barbie Girl. Do të kemi një këngë tjetër. Ja, Barbie. Barbie. 687 më ofron një pistoletë. Barbie. Të ofron një pistoletë për shkak. Faleminderit. Nuk e di kam unë Olta thotë një pistoletë. Shumë mirë, mbaje. Oh, kjo do jetë e vështirë. Tani po kërkojmë artistin apo titullin? Titulli i këngës duhet. Titullin e këngës. Po titulli i këngës duhet. Kujdes për një pistoletë miq të dashur. Ky është ky është refren, ky është ky është uh, motivi që duhet zbulojmë. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Okej, okay, dhe jemi në kohë për anagramën e ditës sot me miq të dashur nuk e zgjas wow, më wow, se wow. di që njerëzit presin. Anagrama në klubin e mëngjesit. Un jam bërë pak kreativ për ditën e sotme. Ke vizatuar. Dua që të ah. imagjinoni një majë mali nga po, ato malet tona të mm. bukura. Ëh. Mhm, mhm, mhm. Keni parasysh me pak dëborë, me gjelbërim, me pyje etj etj etj. Le të themi të mos. Vetëm se ju ngjiteni deri në majë të malit dhe shikoni që aty dikush ka Ka derdhur ca plehra. Ah, po, llum. Në këto kanë kanë derdhur Ah. llum shumë nga ndërtimet. Mhm. Po. Dhe e ka bërë një majë llumi. Oh, Oj, oj, oj. Majë llumi. O çfarë qelbësire ky. Po, po, po, shumë i poshtër, një nga këta që ndotin ambientin. Majë llumi. Do ja. jetë ndërtues. Ndërtues me patjetër. Po, në shpirt të paktën. Majë llumi Majë llumi 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për të qenë fitues U ngjitën uh, çuna dhe goca deri në majë të malit uh, Dhe gjetën që maja nuk ishte prej dëbore Mos e shëra ta pesta për jo Por ishte majë llumi Majë llumi 069 20 70 222 069 20 70 222 Çfarë është një majë llumi në anagramën e ditës sotme te klubi i mëngjesit? Jerit nuk i falet në qoftë se s'e gjen Ja, unë e kam gjetur Luan vajzat, një njërë tjetër Jerit duhet, jerit në fakt nuk i falet, ka shumë të drejtë, ta një njërë ashtë në të po. mm. Okej, um, kujdes miq të dashur, në Icon Pop Song për momentin kemi një këngë Ky është motivi, siç dëgjohet në mm. Icon Pop Song, kujdes Duam titullin e kësaj kënge Por, por unë do t'ju ndihmoj pak në një moment duke ju luajtur motivin në origjinal siç luhet në këngë ndoshta kjo. Mm -hmm. Ju ndihmon pak. Sa e bukur. Ai çfarë këngë. E vuri Altini për vete, ti që duhet të thënë. Ka shumë çaf. Bie ngadalë në dashuri. Nëse e kupton. Okej, gjithsesi, dua t'ju tregoj se ka mbërritur më në fund një virus gjigand. Oh, po, po, po, po sapo sapo zgjuar një virus gjigand, më thashë. Nga erdhi. Ishte ishte një gjumë. Ishte në gjumë për uh, 30.000 vjet në Siberi Dhe tani më po zgjohet mbas uh, këtij gjumi Ka më shqipë në në shkëllur 30.000 vjeçar Çfarë ndodh është që kur uh, aman shyqyr se çfarë? Çfarë shyqyr se çfarë? Shyqyr që zgjua që na edhe ai tjetoi. Po, tjetoi edhe ai. Virusi quhet gjigant kur virusi arrin të shihet ose njeriu arrin ta shohë këtë virus në mikroskop. Mm -hmm. Gjithë viruset që duken në mikroskop konsiderohen viruse gjigant. Të tjerët mm. nuk duken normalisht në mikroskop, Dhe nuk quhen gjigant. Mm -hmm. Viruset tona janë rreth 20 herë më të vogla se ky virus, ato të përhapura zakonisht ndër njerëzit. Ë, uh, megjithatë, ky nuk na infekton ne. Është infektues uh, si virus i amebave në përgjithësi. Por është infektues i amebave në përgjithësi mm -hmm. dhe shkencëtarët thonë që Nuk ka ndonjë gjë për t'u shqetësuar për momentin, por ka diçka për t'u shqetësuar në terma afatgjatë sepse sidomos në Siberi, ku janë duke gërmuar e duke shpuar për gaz natyral, naftë e tjera, mm -hmm. po themi burime natyrore. Uh, natyrore nga këto të dinozaurëve të ngordhur, janë depozituar atje poshtë, por uh, ka mundësi thonë ata që në permafrostin, këtë pjesën e ngrirë mm -hmm. që tani po shkrin sepse klima po ndryshon ngrohja globale. Shumë viruse, ky që u zbulua që tani nuk është për ne, por ka me siguri të tjerë që mund të jenë sëmundje 30000, 50000, po. mos më shumë vjeçare që, që janë fshehur atje brenda. dhe që mund të përbëjnë rrezik po. për jetën e njeriut. Se ka viruse për shembull që ne mendojmë se i kemi zhdukur, i kemi zhdukur vërtet, por i kemi zhdukur nga sipërfaqja e tokës. Mm -hmm. S'i kemi zhdukur nga thellësia e tokës. Unë them që ata mos gërmojnë më tani. Nuk duan viruset e veçantë. Jo, vetëm nuk është vetëm te gërmimi Olta. Është vetëm te gërmimi, flasim edhe te ngrohja globale. Ngrohja globale, Olta, po merr vesh se. Fol kot më atë. Po të them çfarë të bësh. Okej. Okay. Tani do të themi seriozisht në programin tonë miq të dashur, duke mos e lejuar Oltën që të flasë më gjatë, dua që t'ju uroj fitoren atyre që kanë ardhur të parë. Kush ka qenë i pari fare me Icon Pop Songun për ditën e sotme? Kjo kënga që kemi këtu miq të dashur. The show goes on. As the show goes on, është sa. Lupe Ela e para fiton dy bileta për në Cineplex. Nga Lupe Fiasco bëhet fjalë. Nga Lupe Fiasco. Bravo Ela. Sorry, ishen, ishen, ishen, ishen çikë gjatë Ok, the show goes on Në zgjith po, do dëgjojmë uh, një tjetër melodi nga Icon Pop Song për sot Duhet të gjeni se cila është kjo, miq të dashur Cili është artisti 0 6 9 20 70 2 2 2 Nuk më duket se ka nevojë për ndihmë në këtë rast Duhet artisti që këndon këtë melodi Po shoh ti Se nuk je për këtë punë, as unë. Po, po, po. Ehm, është eh, gati tani Altini për eh, lojën e censurës për ditën e sotme. Le të shikojmë kush është personazhi që do na bashkohet sot në program. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Mirëpo, këngët e fundit të miat ishin pak provokuse, pak lojë, pak vetëm se gjëra të tilla, dhe mendoja që Rozin e shihja te, të një baladë. Okej, okay, rregull. Uh, është Elvana Gjata, miq të dashur, apo jo, jo, jo, jo. Do të thuash Elvana? Jo, bëhet fjalë për Eli Farën. O Eli Fara. Po thashë si më e pjekur më duket. Okej. Ëh, atëherë është zonja Eli Fara, miq të dashur, këngëtare e njohur, e cila është duke folur për muzikën e saj, po. po, për muzikën e saj dhe duke përmendur disa cilësi të muzikës, e njëra prej tyre është ajo që ne duhet të gjejmë, që Altini e ka fshehur, kujdes. E dëgjojmë edhe një herë. Tjetër po, zonja Eli Fara. Mirëpo, këngët e fundit të miat ishin pak provokuse, pak lojë, pak vetëm sonë të gjëra të tilla. Dhe... Po pra se edhe nga aksenti, Elvana është më kështu, ça ke bo, po, s'po pra, mani, po. s'po mani, ça ke bo. E ke vënë re se nuk është, është tu folë kështu, me aksent pak korçar. Kështu që kthehemi bas pak, Kush e di çfarë është? E vështirë është. Do ta gjeni 069 20 72 është shumë e vështirë. Mm. Në qoftë se është shumë e vështirë. Do japim dy bileta për ndeshjen sot. Oh, oh sa bukur. Ndeshjen e kombëtares. Mhm. Për ndeshjen e kombëtares, ë Mirë, dakord. Atëherë ndeshja do japim dy bileta për ndeshjen e kombëtares dhe do mhm. japim edhe Penelopa në luftë. Oriana Falaçi, ish-partizane në luftën e dytë botërore, gazetare me famë në Itali, kontroversiale gjithashtu. U nda nga jeta në vitin 2006. S'a di a ta lexoj këtë, po më duket interesant. Po. Ashtu. Do flasim pak me Aidën pak më vonë për këtë libër, por ai që gjen fjalën e censuruar ka përfituar edhe një kopje të Oriana Falaçit. Enjoy it people. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Aida Baro është këtu me ne në këto momente nga shtëpia botuese Pegi. Aida është kryeredaktore atje dhe mikesha ime e hershme ne njihemi prej kohësh. Ëm ehm, uh, edhe pse Aida ka një dashuri të veçantë për librat dhe ka qejf që të flasë për ato gjithë kohës. Kështu që Do të bësh atë që ke qejf më shumë që të bësh. Po, më së fundi po bëj gjithmonë atë atë që kam dashur gjithmonë të bëj pavarësisht peripecive. Po pra. Megjithatë, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi shumë e veçantë për mua të rikthehem në një studio radioje, sepse të themi ato hmm. fazat e para të punës i kisha në Radio Tirana. Ashtu? Po. A s'e di unë? Ma tregon pak çfarë bëje në Radio Tirana? Jo, nuk bëra ndonjë gjë të madhe, kisha një uh, insert të vogël për uh, letërsinë italiane, kuptohet gjithmonë për letërsinë. Dhe aty, si të thua, hodha hapat e para, ndoshta drejt përkthimit rruga të cilën unë tashmë ndjek. Kështu që është uh, shumë e bukur që të rikthesh në studio radio me ty Blendi që zakonisht ne jemi miq po shifemi shumë rrallë me Erin dhe Altinin dhe Oltën. Kënaqësi. Që i dëgjojmë uh, pothuajse për ditë dhe Kur ju shof këtu, më duket sikur sikur ke qenë këtu. Jemi parë dhe edhe dje, jemi parë edhe dje. Është vërtet ashtu. Tani më trego pak eh, për eh, para se shkojmë tek libri që e kemi këtu në dorë, është eh, Penelopa në luftë, i shqipruar nga Beti Njuma. Uh, romani i parë i Oriana Falaçit, po dua të të pyes si është për ty të punosh, tani ti bën atë gjë që do. Unë e di, ti e ke pasion letërsinë, përkthimin etj etj etj etj, siç the edhe vetë, puna e parë në Radio Tirana, Po si është që të duhet të lexosh, të rrethohesh nga libra, ti është domethënë të duhesh të Unë të kam zili në një sens. Jo po, se unë nuk bëj atë që eh, dua, unë e dua këtë, po i dua dhe librat. Dhe se si më duket. Dëgjo, ka dy anë, eh, edhe një pozitive dhe një jo dhe aq negative. po ka një anë të vogël negative, që e kthen në po, në punë pastaj. Uh, jo, problemi është i tillë që um, Ti do do doja që të merresha me libra të tjerë ndoshta, por meqenëse linja editoriale e e, e shtëpisë botuese mm -hmm të përcakton disa libra të të caktuar, po. atëherë duhet të punosh me këta. Sigurisht. Pastaj për fat të mirë, domethënë duke qenë mes librave, të bien në dorë dhe libra që ti ke dashur t'i lexosh prej kohësh dhe nuk ke pasur mundësi për shkak të kohës, për shkak mm. të aktiviteteve mm. të tjera, Ndaj për mua nuk shoh gjë negative në këtë moment, shoh gjithmonë gjëra pozitive të jesh mes librave dhe sidomos kur të vijnë libra të mirë siç është Oriana Falaçi apo libri i përkthyer nga profesor Tupja Mos harro të më puthësh. Ale Jardin po. Libra të tjerë si puna e Lojë me armikun apo Mandelën që të japin një të themi një një vizion tjetër për botën dhe për personalitetet që ne Keni pasur dhe libra të mirë, ju kanë qelluar libra po, libra shumë të mirë. Kemi zgjedhur libra të mirë. Ja kjo kjo është dhe kjo është një punë tjetër shumë e vështirë. Është shumë e vështirë me cilën domethënë merret kryesisht botuesja Loreta Berhami ka një nuhatje të jashtëzakonshme për librat që duhet të sjelli dhe librat që në një farë mënyre krijojnë një horizont të ri për mm -hmm. lexuesin. Mhm. Ka një gjë që në Shqipëri ka shumë mungesa akoma, fatkeqësisht, nga libra që janë botuar në vite, në vite, në vite, po. kështu që duhen mbushur këto boshllëqe. Kam përshtypjen që ky është një është kjo është një tullë, si të thuash në atë mur, letërsisë italiane në këtë rast, e papërfaqësuar me romanin e saj të parë, po. Oriana Falaçi, lexoj pak nga kopertina e pasme e librit, thotë tek Penelopa në luftë, autorja e re, përshkruan me kurajë dhe uh, një dashuri antikonvencionale dhe kozmopolite. Është historia e një shkrimtare të re, të dërguar në Amerikë për të gjetur frymëzimin për subjektin modern të një filmi. Historia e një gruaje e cila e huaj në New York nuk nguron të sfidojë padrejtësitë e një shoqërie maskiliste, duke u përballur me tematika si homoseksualiteti, aborti dhe integrimi racial që janë aktuale edhe sot. Falaçi flet për veten, për takimin e saj me Amerikën dhe për idenë mbi Amerikën, atë të parën, iluzionin dhe atë të mëpasmen, realitetin. Po, në të vërtetë, Konsiderohet si një nga librat më autobiografikë të Oriana Falaçit. Përgjithësisht ajo e merr spunto, merr shtysë mm -hmm. nga jeta e saj për t'i kthyer në në romane, madje të fundit fare ka gjithë epopenë familjare të sagën familjare të familjes së saj mm -hmm. dhe um, në Penelopa në luftë e merr spunton shtysën nga momenti që ajo kërkon dhe vetë uh, Oriana Falaçi është përpjekur të arrijë themi uh, suksesin në Amerikë nëpërmjet shkrimeve të saj dhe për një kohë të, të të gjatë ka jetuar atje madje ka qenë uh, New Yorku ka qenë si një vatër e dytë, po. si një vatër e shumë artistëve italianë të asaj periudhe Felini, Roselini, um, të cilët Gjavelori. Ku duhet të shkosh? Lori ka një admirim për artistët italianë. Po, po, po Oriana, Oriana vetë, për të bërë pak pak biografi për të, Oriana Falaçi ishte partizane në luftën e dytë botërore, po, ka, ka dalë malit. Dhe ka qenë shumë e re në atë kohë. Babai i saj Edhe shumë e bukur, po shikoj nga kjo nga kjo fotografi këtu duket duket goxha mirë. Babai i saj ka qenë antifashist, po ashtu dhe e jëma mm. kanë mbajtur në shtëpinë e tyre Ish-ushtarë aleatë, tashmë e dimë për zbarkimin e famshëm, domethënë të aleatëve në Itali dhe duke qenë se këto lloj historish familjare dhe këtë e merr shtysën nga ky nga kjo histori familjare. Ajo niset në Amerikë, personazhi mm -hmm. Giovanna, Giovanna ose Joe mm -hmm. për të për të arritur majën e karrierës së saj dhe për të shkruar një një film, për skenarin e një filmi. me idenë që dashuria e saj e vjetër, ky ushtari amerikan, që kjo e kishte njohur kur gjatë luftës në kohën kur ishte viti 1962, po. mhm. jemi 17 vjet mbas luftës së dytë botërore, është akoma herët. Është Giovanna aktualisht në atë, domethënë atë moment është 26 vjeç dhe historia me ushtarin amerikan është i ka ndodhur kur ka qenë 12-13 po. vjeçare, menjëherë mbas themi mbas luftës mm -hmm. dhe ushtarët amerikanë tashmë kishin pothuajse ishin bërë siç bëmë ne me ushtarët italianë që hapën dyert. Qëndruan, qëndruan shumë prej tyre qëndruan mbas jo, luftës në Itali, po. Për një periudhë. Në një moment të caktuar ata largohen dhe Giovanna rritet me idenë që do ta takojë. Richardi nuk jeton më. Oh, ka vdekur. Rritet me idenë që Richardi nuk jeton më, por diku brenda saj uh, nuk heq dorë. Mm -hmm. Dhe takimi është shumë i rastësishëm me të, uh, gjithçka ndodh uh, pothuajse si e paracaktuar, ndaj dhe um, historia merr merr krah, por uh, herë pas here do kenë uh, heshtje të gjata ndërmjet tyre, Richardi do zhduket dhe kjo nuk do di si t'i shpjegojë. Uh, uh, historia është shumë e bukur në vetvete sepse ne kemi një Giovannë sa të butë, sa të ëmbël, sa të dashur, por dhe aq agresive uh, përkundër padrejtësive që ajo shikon përshkruhet një New York herë i bukur me ato mm, themi madhështinë mm -hmm. e dritave të të horizonteve të grataçelave dhe një New York po aq frenetik dhe po aq i dhunshëm dhe po aq i egër ëm uh, dhe bëhet një ajo herë pas here merr si referencë Romën për mua është qyteti më i jashtëzakonshëm në botë por Roma. që Roma e lere Roma por që ajo është dashuruar marrëzisht mbas asaj grisë grisë së New Yorkut Dhe me idenë që është New Yorku ai që të jep dhe Amerika sidomos ai që të jep krah, të jep mundësitë për të vazhduar gjithçka, për të realizuar gjithçka dhe për të realizuar veten tënde. Po, kështu thotë edhe zoti Arvizu. Po, është është e vërtetë, është e vërtetë që thotë, të jep krah, thotë, ëm Do të thotë që kjo është një vajzë italiane mesdhetare, siç do të jenë vajzat tona po. që do ta lexojnë. Impulsive. Impulsive me gjithë këto karaktere të gjaknxehta që ne kemi në një. Kryeneçe, kryeneçe. Edhe kjo që përball përballet kokën me New York. Po. Edhe provon veten. Do zbulojë, do zbulojë themi uh, shumë anë të vetes së saj që nuk i njihte më përpara. Ëh, mm -hmm. uh, duke u përplasur dhe me personazhe të tjerë. Mm Në është në fakt një pasazh që mua më jep si të thuash edhe më jep trishtim, por edhe më më pëlqen sepse aty te trishtimi gjen forcën. Mm -hmm. Shumë mirë. për të ecur përpara. Po. Është një pasazh në fund që i shkruan një letër dikush Billy, një nga personazhet e tjerë dhe i thotë që tashmë ke ardhur vetëm në këtë botë. Ë uh, kur bie dhe kur rrëzohesh, lotët duhet t'i fshish vetë dhe duhet të gjesh forcën që të ngrihesh fundja. Fantastike. Që është një mësim i mirë për gjitha vajzat. Po, është për gjithë njerëzit. Jo, prandaj them që ky libër nuk duhet lexohet vetëm nga femrat, por duhet lexohet edhe edhe nga meshkujt, oh, sepse Sepse do mësojnë do... sepse sepse edhe ju mund të mësoni dhe përfitoni nga gjërat që dini pastaj se mësoni si mendojnë gratë. Çdo um, libër të hap një dritare tjetër. Është është jo, është vërtet. Po në stil, mund të thuash për stilin. Ë uh, nuk është Oriana e ftohtë, e akullt, e pothuajse kirurg kirurge, që shofim në romanet e tjerë. Mm -hmm. uh, ka një, një anë sentimentale dhe kritikët italianë këtu e vënë, uh, si thuash, theksin, tek puna e saj e parë, uh, që është dhe naiviteti, ndoshta tashmë që ajo nuk e ka fituar ende atë cinizmin që do të ketë më mhm. vonë. Mm -hmm. Dhe ka dhe anën sentimentale, është dhe e butë, po dhe e egër njëkohësisht. Unë do doja të bëja një referim mm -hmm. me Ayn Rand që ty të pëlqen shumë burimi i jetës, po mm -hmm. Ayn Randi ka një libër tjetër që është uh, Ne të gjallët po. dhe është libri i parë i i Ayn Rand. Siç duket, shkrimtaret femra, sidomos femrat që janë uh, shkrimtaret feministe themi, mm -hmm. uh, në uh, fillesat e tyre në hapat e para të karrierës kur shkruajnë ende nuk e kanë humbur atë naivitetin rinor ende kanë ideal ideale për për meshkujt që do të gjejnë ose për burrat që do të mhm. gjejnë dhe kanë anën sentimentale aty kemi Argunova shumë mirë bëjmë, po shumë mirë bëjmë, pse do ta humbasim të ajë? S'jam fare dakord me ty, ende ende kështu do të thonë që më vonë pastaj na skam. Ja ka jam burra ata që do të jenë më racionale. Kur Oriana Falaçi pati probleme me ca ca gjëra që tha për uh, myslimanët në mm. Europë, islamizmin përgjithësi, ishte instituti i Ayn Rand që i doli në krah. Uh, Edhe e mbështeti në në flasim në me letra në Washington Post po, ca gjëra që u bënë. Ë uh, Oriana Falaçi në të vërtetë uh, është një figurë që o do ta duash o do ta urresh. Mm -hmm. Nuk ka rrugë të mesme me me të tillë njerëz. Sepse janë gjithmonë kundra rrymës, jo gjithmonë kundra rrymës, po më tepër janë gjithmonë të koherent me atë që duan të thonë dhe atë që thonë, vazhdimisht, janë të bindur për atë që thonë. Dhe Oriana Falaçi, për mendimin tim, pavarësisht se shumë thonë që jo është fashiste, jo ka shkruar kundër refugjatëve, jo ka thënë që mm, edhe ka thënë kundër gjëra, edhe themi që ka thënë ca gjë po. po. Edhe kundër uh, emigrantëve shqiptarë, megjithatë do doja të thosha diçka që është ndër të parat femra që i ka bërë ballë ka folur për terrorizmin, jo për fenë por duke iu drejtuar terrorizmit islamik është ndër të parat që e ka të themi e ka paralajmëruar. Ka bërë intervista shumë të mëdha me njerëz të mëdhenj ajo ka qenë. Po. Një nga të parë e, pa, e vetmja që ka hequr atë burkën që i kishin vënë në kokë kur duhet të bënte takimin me Ayatollah Khomeinin për uh, Arafatin lexova në një shkrim të saj Ajo kishte shkruar që mm, zotëria rri i rahat në në shtëpinë e tij, zonjën e vet e mban në Paris, ndërkohë që njerëzit e tjerë në Afganistan luftojnë për të. Në rripin e mhm. Gazës, po. Po, kështu që e kam fjalën domethënë që është gjithmonë kundra rrymës, mhm. kundra për të vënë në pah ato gjëra që të tjerët duan t'i fshehin. I kalon në harresë, po. e vërtetë.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 Dua t'ju kujtoj juve që keni luajtur me anagramën për ditën e sotme se ka qenë një maj llumi. Një maj llumi. Dhe ishte e thjeshtë. Është e fundit, nuk e përmend më. Maj llumi, mbas pak do të kemi emrin e një fituesi. Është një anagram Flori. Po. Është një anagram. Është ngatërruar pra fjala. Maj llumi. llumi. Po çfarë do të thotë në të vërtetë? Nëse i rivendos këto gërma dhe bën një fjalë, atëherë do të jesh fitues. Do të marrë kuptim. Do të në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur, miq të dashur, ne kemi uh, dy të ftuar shumë specialë. Sot mund ta mbash. Anagramën. Do të um, shpërqendrosh. Maj llumi, kujdes. Uh, kemi Pastor Tonin dhe Doktor Florin së bashku këtu në studio, do thoni juve çfarë sjell bashkë këta dy personazhe. Ëh, uh, dashuria, me sa duket mund të sjelli bashkë. Kanë kanë kanë kompozuar, krijuar, regjistruar, filmuar së bashku një këngë që titullohet pikërisht kështu Dashuria mund, Love Can. Love Can. Që është një këngë shumë e bukur. Ëh, uh, që ne do ta luajmë për juve mbas pak, po duam t'jua ngrejmë pak këtë uh, pritshmërinë, ndërkohë që flasim me pastorin dhe doktorin. Ëh, uh, zotrinj, ç' ç' ç'e mirë ju ka sjellë sot në studion tonë. Unë besoj se është e mira e përbashkët. E mira që dashuria sjell. E mira që përmes një dashurie gjërat mund të lëvizin në një drejtim tjetër. Mm -hmm. Unë besoj se në kohën e sotme njëra nga gjërat që duket se mungon më shumë, të cilën pothuajse e ndjejnë të gjithë është dashuria. Kështu që të ardhurit së bashku me një këngë që thotë dashuria mund. Është si të thuash sikur trokasim në dyert e të gjithë zemrave për të thënë që Merr kurajo, merr guximin. Ke një mënyrë tjetër, ke një rrugë tjetër, dashuria mund. Tani ka njerëz që mund të thonë, më lejo pastor, mund të thonë që hey, një sekond, këtu po shpërthen gjysma e vendit me tritol nat për nat. Ti po flet për dashurinë. A je në metër? Do thoshin ca njerëz, ç'është kjo gjë kështu? Dashuria, çfarë? Unë un besoj se pikërisht gjërat po shpërthejnë në këtë formë sikurse ju thatë. Për shkak se serbatori i dashurisë është bosh. E nëse kjo do të mungojë, atëherë të tjerë dhe të tjerë do të shpërthejnë. Kështu që hajde ta mbushim dashurinë, ta mbushim këtë serbator. Leo Buscaglia ka thënë që e, dashuria mësohet. Ëh. Mm -hmm. Edhe është kaq e rëndësishme për ta për që ky koncept i të mësuarit të shpërndahet tek secili prej nesh. Ideja se dashuria mësohet do të thotë që të ose të çon tek pyetja e dytë, si mund ta mësoj unë dashurinë? Mm -hmm. Sepse është një problem i madh. Po, mm -hmm. po, si mund ta mësoj dashurinë? Së pari ne dashurinë e mësojmë nga prindërit tanë. Ata janë mësuesit e parë të dashurisë, mm -hmm. fillesa e dashurisë. Pastaj e mësojmë në shoqëri. E vërteta është se jo të gjithë prindërit gjithmonë kanë qenë në nivelet e e, e duhura për ta mësuar dashurinë. Por fakti që dashuria mësohet, tregon që edhe nëse kemi përjetesa të vështira, nga dashuria përmes marrëdhënieve prindërore, përsëri ka një fillim të ri, ka një mundësi të re. Dashuria mësohet. Tani një gjë, okay, da, unë jam dakord me këtë, dashuria mësohet. Ëm, um, por un kam qenë sidomos këto ditët e fundit shumë i zhgënjyer, me thënë të drejtën, nga populli ynë. Nga dhe sidomos nga këto nga këto të tritolit. Kam thënë me vete ç'mizerje njerëz paskemi qenë. Sepse sepse është shumë zhgënjyse në në formën se si do. Çfarë zbrazi serbatorin e dashurisë tonë pastor? Pse ne duhet të rimësojmë ta duam njëri tjetrin, po pse s'e duam njëri tjetrin fare? Unë mendoj këtë gjë që ndoshta është një grup i caktuar brenda popullit tonë, i cili ka filluar ta zbulojë vetveten në një dimension që në një farë mënyre na lëndon të gjithë, sepse unë besoj kur dikush vritet, thuajse në një farë mënyre jemi vrarë të gjithë. Kur një familje lëndohet, dikush largohet në një mënyrë të, të dhunshme nga kjo jetë, unë besoj se të gjithë jemi lënduar në të mhm. njëjtën formë. Kështu që ky serbator mund të zbrazet nga forma nga mënyra nga më të ndryshmet. E para ndoshta një nga është kur Le të themi nuk jemi të kujdesshëm për të për ta për ta dhënë dashurinë. Përgjithsisht njerëzit kohët e fundit kanë filluar të kufizohen shumë brenda thjesht vetëm familjes së tyre. Po sigurisht. Po dashuria ka një dimension më të gjerë, ka një dimension më të gjerë se sa brenda familjes. Kur edhe brenda familjes nganjëherë mund të them që më shumë se punojnë me dashurinë, punojnë me kompensimin e dashurive. Për shembull, prindër, të cilët Mund t'i blejnë fëmijëve të tyre lodra nga më të ndryshmet, vetëm e vetëm që të kompensojnë mungesën e tyre në shtëpi. Mm -hmm. Kur fëmija është i gatshëm që të thojë baba, unë dua kohë, unë dua mundësi që të rrimë së bashku. Mm -hmm. Edhe ky është ai momenti kur prindi i mëson fëmijës dashurinë më shumë se sa t'ia kompensojë dashurinë. Kështu që unë mendoj se Gjërat mbarsen dalë nga dalë, në forma nga më të ndryshme. Nganjëherë, përplasja me jetën, bën që njerëzit fokusohen më shumë në sigurimin fizik të saj, edhe lënë mënjanë çështjet shpirtërore. Kështu që ju, deshët që të vinit, në këtë moment, po themi pak të zymtë, në Shqipëri nga ana e, e këtyre rendit e situatës me vrasjet e me përplasjet e me lloj-lloj gjërash, me një këngë, me një, një këngë që që që fillon ë uh, që në vargjet e para me personazh fort të njohur, Dr. Florin. Dr. Flori mirë se na bëre këmbë me qira fjalën në studion tonë. Mirë se erdhe. Mirë se mirë se ju gjeta dhe është kënaqësi, jeni një një jeni një standard ë uh, domethënë nuk e them shpesh se nuk jam tip servili, por jeni një një një standard për t'u përgëzuar dhe për t'u ndjekur që Rrofsh, faleminderit. Faleminderit. Jo, është është një gjë shumë e mirë që ekziston dhe për ta vazhduar atë që tha ë që tha pastori, ë besoj se kjo puna e dashurisë vjen në këto momente kaq dramatike dhe kaq të errta që po e shohim shumë mirë. ë dhe nga ajo që kemi zgjedhur ne si popull. Domethënë ne si popull të paktën po po e kap që nga komunizmi jemi mëkatarë në shumë gjëra. Ëh. Mm -hmm. Edhe kemi zgjedhur në atë moment për shembull që t'i shërbejmë ë uh, diktatorit dhe t'i servilosemi atij duke duke korruptuar dhe dashurinë, duke korruptuar dhe marrëdhëniet e kemi mëkate, kemi, mm -hmm. kemi shumë kemi mëkate. Ti po që dhe, ne po po pastaj po atë që kemi mbjellë vetë. Po, po dhe pastaj edhe këta edhe këta politikanët që unë i njoh personalisht që kanë shumë ndikim mbi popullin. Këta nuk kanë fare dashuri, vetëm dashuri që s'kanë. Mm -hmm. E korruptojnë popullin dhe e mbajnë peng me anë të me anë të posteve, gënjeshtrave, domethënë të gjitha gjërave dhe edhe kjo domethënë dhe kjo e sjell të gjithë. Domethënë çdo frymë që instalohet, mm -hmm. ajo pastaj shpërthen. E kuptoj. E kuptoj. Shpërthen o me dinamit, o me dashuri. E kuptoj. Tani ne kemi zgjedhur kemi zgjedhur me dashuri. Po kemi zgjedhur sa të ndiejmë, nuk është punë zgjedhje, është punë ndjenje. Mua më pëlqen kjo forma juaj më shumë. Jo, e vërteta është që dashuria është zgjedhje. Mhm. Domethënë unë jam qëndroj fort në idenë që dashuria është zgjedhje. Njerëzit zgjedhin për të dashur ose për të urryer. Por është shumë e saktë ajo që ju thoni. Është shumë e rëndësishme ça mbjell, sepse shpesh herë njerëzit mbjellin duke menduar që nuk do të korrin kurrë atë që kanë mbjell. Mm -hmm. Por e vërteta është që nëse do mbjellësh dashuri, do të korrësh dashuri. Nëse ne po mbjellim një këngë e cila thotë dashuria mund në dy dimensione. Pra dashuria mund të përmbysi ë uh, konceptin e së keqes, mund të përmbysi të ligën, mund të përmbysi zemëratat e tjera. Dhe koncepti tjetër që dashuria mund të ndërtojë. Pra, të dyja, dashuria ka këtë forcë, mm -hmm. sepse e vërteta është që ne themi që dashuria është mbi vdekjen e tjera dhe nganjëherë dhe ora e besojmë me vërtetë që dashuria është mbi vdekjen. un un kam filluar ta besoj. Ë uh, ka një gjë, dua do kemi një ndërprerje fare të shkurtër dhe kur të kthehemi dua që ta vazhdojmë pak këtë bisedën në në temat e kësaj. Të të propozoj një gjë, po, po që të bëhet më konkrete për njerëzit, domethënë që mos ta shohin kështu si UFO ça po flasin këta. Ë uh, Është më mirë që të vëmë këngën? Do ta vëmë, po do ta vëmë. Dhe pastaj të flasim. Dakor, do atëherë. Është më mirë, më kupton. Atëherë do të vëmë këngën, po. pastaj do t'i kthehemi edhe një herë bisedës, që të që ta kuptojmë pse. Sepse çunat, do të thoja çunat, u ulën bashkë me gocat në fakt, se atje ka dhe goca dhe bën një këngë, kanë bërë një super këngë shumë të bukur që do ta dëgjojmë në pak çaste këtu në klubin e mëngjesit, e do ta shohim për ata që janë përmes Club TV-s. Por ka të bëjë me marrëdhëniet me njëri tjetrin. Domethënë ka të bëjë me mënyrën se si ne mund ta përmirësojmë këtë vend duke duke u sjell pak më këndshëm e pak më mirë, duke pas pak dashuri. Gjëra të vogla bëhet. Do të thotë gjëra do i kthehemi kësaj. Ëh uh, jam me me pastor Fitor Muçën, mik i dashur me të mirënjohurin Doktor Flori këtu gjithashtu. Do të kthehemi mbas pak në bisedë, por më parë do të dëgjojmë edhe këngën e tyre. Love Camp. Jam i gjallë, filloj vrapin tani Për para te jam kthyer fëmi E ndjen shpirt se je dashuri Oh. Ja, fytyra e Ermal Mamaqit ta dinë për ta, për ta mbyllur Megjithatë unë dua t'ju bëj komplimente për zërin Se ke një zë vërtet të veçantë Jeri, po flet me pastorin, me pastorin, po, Dr. Florin e ka dëgjuar Dr. Florin e kam dëgjuar që kur kam qenë më e vogël Po, edhe ti të veçantë e ke zërin Por absolutisht po. Por s'hera e parë që dëgjoj pastorin duke kënduar, prandaj. Janë disa që kanë thënë, por nuk ka të bëjë me fillimin e një karriere mm -hmm. nga ana ime, është thjesht kam dashur të tregoj që dashuria s'ka moshë. E vërtetë. Kjo është lloji i muzikës që ju këndoni çdo të diel në kishë, kam përshtypjen unë dhe jeni të stërvitur mirë me muzikën. Po flisim pak për uh, mundësitë e të kënduarit live, njerëz që këndojnë nëpër kisha, këndojnë live çdo javë. I bie që këndojnë më mirë se ata që këndojnë me superpozim. Një herë në studio. Në një farë mënyrë të, të kënduarit live në mënyrë të vazhdueshme është një stërvitje shumë e mirë. Ti si e gjen veten Flori midis këtyre artistëve, këta janë artistë Si thua situatë pak e re për ty? Je mësuar në kushte të tjera, por këta janë artistë edhe kur dëgjoj, edhe kur kam operuar më përpara, unë nuk është se për shkak unë kam pasur një veçanti, kam pasur një zë të jashtëzakonshëm, kam qenë ai çuni i bukur ose në një kështu. Domethënë veçantia ime që kam rezistuar kaq gjatë në në domethënë në në në tregun shqiptar të muzikës ka qenë ka qenë gjithmonë vërtetësia e gjërave që kam bërë dhe interpretimi. Mm -hmm. Tani kur vajta në kishë dallova diçka që uh, aty kishte talente të jashtëzakonshme sepse gjithmonë udhëhiqen kur këndon udhëhiqen nga fryma. Tani të udhëhiqesh nga fryma është një gjë tjetër të kesh zë, është edhe një gjë tjetër të interpretosh. Mm -hmm. Dhe po ta vësh re, të gjitha këto për shembull programet që janë jo X Factor ose The Voice, domethënë, ë uh, themi ne mbarset mali dhe pjell një mi. As një mi nuk e pjellin dot, se asnjë këngëtar nuk e nxjerrin dot, mm -hmm. kupton? Sepse po të matesh vetëm nga teknika, Më kupton ose nga teknika dhe nga nga nga shkolla nuk të çon asgjë kundi se nuk të prek zemrën. Duhet të vijë brenda. Ose kështu, ose çon direkt këtu. Po po ti si ti po ti unë. Po tani shikon. Unë mendoj që të gjitha këto standardet e tjera. Po. Sjellin. Ka pra në fund të fundit nëse Shqipëria ka këngëtarë, ja këtej kanë dalë një pjesë e tyre. Patjetër. Po dhe në botën nga kisha kanë dalë. Po, jo, nuk e kam fjalën nga kisha, kam fjalën edhe nga këto audicionet e tjera, domethënë, secila prej tyre ka ka vlerën e vet edhe sjell diçka. Kisha sjell atë pjesën e saj që i takon. Kështu që e kuptoj. Le të themi që le të themi që Flori është skeptik, le të themi Flori. Ja marr atë skepticizmin t'ia fyn nga pago. Tani tani kjo është një punë, kam përshtypjen unë e shumë njerëzve. Jo, jo vetëm e Florit dhe edhe pastor Fitorit këtu. Kjo është projekt i kishës Rilindja. Si si projekt është projekti i kishës Rilindja nga dashuria mund, e kemi pasur vitin e kaluar. Po, patjetër. Mhm. Edhe ju keni qenë bile, keni marrë pjesë në një nga Ngjarjet, isha, po. Kishim atëherë. Po meqë jemi këtu te dashuria mund, më lejoni të them diçka? Po patjetër. Ju kujtohet ju sollët si e, televizion, edhe si radio, e, sollët në në kishën Rilindja sollët një sasi të caktuar pakosh. Po. Dhe unë së pari duhet ta filloj me këtë gjë. T'ju falenderoj shumë për ato dhurata që sollët nga Prag, ne i kemi shpërndarë tek fëmijët aty. Shumë të kënaqur. Por ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte që dhuratat nuk ishin të dorës së dytë. Mm -hmm. Ishin cilësia më e mirë e mundshme. Janë dëgjuesit tani, janë këta që na dëgjojnë tani që i sollën. Po, Atëre, leti, unë dua t'i falenderoj të gjithë ata, përmes jush edhe përmes këtij kanali. Ka qenë një dhuratë shumë cilësore. Çka tregon që ata nuk e kishin bërë këtë thjesht për të kaluar radhën. Po kanë shkuar me shumë dashuri, kanë blerë gjërat më të mira të mundshme dhe i kanë sjell. Unë do doja t'ju falenderoja sepse ka qenë një aksion i juaj, por nga ana tjetër keni vënë në lëvizje zemrat e shumë njerëzve në kryeqytet. Faleminderit. Faleminderit. Kur vjen puna për këtë produksion do doja që të them që muzika është bën nga Albani, që është Vllai i Florit. Po. Edhe Bravo Albanit për muzikën, shumë e mirë. Teksti është nga ty Flori. Po, teksti. Po. Aty është Jori, mm -hmm. që spikat. Teksti është Doktor Flori. Jori është ajo këngëtare që pëlqeu ju. Po, Jori Zaimaj është një këngëtare që nuk e di, unë besoj se Që ka dhe një mbyllje shumë të bukur në në në video. Po. Me ato krahët e hapur duket sikur po. duket sikur na fton të gjithëve. Mos e beso po deshe, po, po. që Landi e bën atë. Është dhe zysha e që ka, domethënë, stërvitur korin, edhe ka stërvitur dhe grupin e Laprakës, zysh Ina. Ok, do të bëjmë një vogël për zysh Inën. Bravo, e meriton. E meriton të gjithë, madje. Korin nëse e vutë re, është janë djemt edhe vajzat e kishës Laprakës. Ëh. Mhm. Dashuria që ka shkuar, ka polëvis, ka prekur Laprakën, ka ngritur lart këtë grup të ri nga Lapraka. Edhe për videon duam të përshëndesim. Të videon ta ta përshëndesim dy bashkë. Okej, okay, po. 1 2 3 Tanka Zazi. Bravo, bravo. Unë do të falenderoj pastor Tori Miqdashur dhe doktor Flori këtu në studio. Ne do të jemi me lajmet e orës 9 tani, për cilën jemi pak vonë, por uh, bravo shumë për këngën, do ta luajmë, uh, ta luajmë vazhdimisht, ta dëgjojmë këtu. Love Can quhet. Faleminderit. Po. Kthehem pas pak. Klubi i Mëngjesit në Club FM në 100.4. Yo. Gotta get you home. Me situatën dorë, jemi me situatën dorë. Pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë të mërkurë të datës 5 mars, ora shënon 9:08 minuta, dua t'ju kujtoj një gjë që klubi i mëngjesit mundsohet nga Vodafone dhe Air One. Faleminderit. Okej, okay, uh, në rregull tani kemi uh, këtë artist, kujdes në Icon Pop Song, i kthemi pak lojërave që i lamë pas dore, kishim mm -hmm. dy intervista në orën e kaluar. Somebody. Le le të shkruajmë Kings of Leon këtu edhe ta mbyllim me këtë. Kush e ka gjetur Olta? Ka gjetur Elona. Fiton një kupon tek palestra Rock Tirana. Bravo. L E O N. Ësakt. Bravo. Bravo i qoftë çuna me goca. Do të dëgjojmë tjetrën nga Icon Pop Song në këto momente. Kujdes, duhet tani Cili është titulli i kësaj kënge? Dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Kishim dhe një anagram. Unë di, është këngë shumë e bukur. Anagrama. Lumi. Maja Lumi ishte. Që do thot mjaullim. Mjaullim, mjaull. E ka gjetur Bianca 902. Bravo, i qoftë Bianca. Fiton një lule nga bota e luleve. I lumt po them. I lumt. Në lidhje me fjalën e censuruar? Do ta dëgjojmë edhe një herë se është bërë lëmsh. Bëhemi lëmsh nganjëherë. Kemi Eli Farën miq të dashur sot në fjalën e censuruar. Dëgjoni pak këtë klip dhe duhet të gjeni një fjalë që Altini e ka fshehur. Le të shohim se çfarë është. Mirë po, këngët e fundit të mia ishin pak provokuese, pak loj, pak vetëm sa Këngët e fundit të mia ishin pak provokuese, pak loj, pak pak zjarr, zjarr dhe përvëlim. Jo, Olta. Mendova V. Unë mendova që mos pak loj, pak allasoj. Pak D D D. Mos i D. D D D. D. Oh. Oh. Bravo Blendi. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Faleminderit. Okej, okay, në rregull. Ëm um, jemi në Iran për një moment tani miq të dashur ku sipas uh, të gjitha raporteve të medias mësohet se një mm -hmm. djalosh atje, i cili është një kriminel, do dënohet në mënyrë kriminale. Faleminderit. Ça ka ndodhur është që ky djaloshi ka hedhur acid në fytyrë një vajze. Oh, po, po. Po, e ka shpërfytyruar. Duke e verbuar atë dhe shpërfytyruar edhe atë. Shëmtuar, si thua, ndyrësirë dhe e dini se çfarë është dënimi që ka marrë. Mm. mm. Nxjerrje sysh. Oh, vërtet? E kam pa tallje. Nxjerrje sysh. Oh Do t'i priten në uh, hunda dhe veshët gjithashtu. Oh. oh. Po. Sepse uh, kshu është vendosur. Tani uh, një pyetje kam unë. Pse e kishte bërë këtë veprim? Tashi, për ta vjedhur këtë këtë ti, ça pyetje je ti. Di un tash pse e kishte hedhur acidin asaj. Jo, thash mos ka pasur një lidhje dashurie, por shumë nga inati. Ka mundsi. Mund të kishte bërë një veprim të kësaj forme. Dashuria djeg. Njeri, si është, më fal, dash e love Ken. Ka momente që po. Fjalë vërtet, Lori gjithmonë i vërteton këto shprehjet, i i vë kështu ta. Sa se vërtetësie. Stërkala, sa stërkala pështyme. Për tu afruar. Lori thjesht ka grip, kështu që deri atje. Lori bekon shumë me pështymë të bekuar. Po. Po. Nëse i kanë i kanë pra, Ky ka vajtur me një gotë me acid, ja ka hedhur vajzës në fytyrë. Ajo është verbuar dhe është shfytyruar. Dënimi për këtë është shfytyrim me prerje ah, hunde dhe po, po, veshësh po, dhe verbim me nxjerrje sysh. Nuk tallem, kjo është uh, serioze. Çfarë provoj dha i si? Po, uh, ka pasur disa raporte të trajtimeve jo humane nga autoritetet ir, uh, iraniane këto kohët e fundit. Gjatë vitit të fundit për shembull, Mhm. Mm Thotë këtu, nuk e di nëse uh, this year, këtu thotë uh, ekzekutimet këtë vit në Iran, Tam. Po. këtë vit, nuk e di nëse është e kanë fjalën tamam për këtë vit se ka vetëm 2 muaj, muaj. Mm -hmm. 90 vetë. 90 uh, ekzekutime uh, me vdekje uh, këtë vit në Iran. Po. Do të thotë sigurisht marrin dhe vesh. Si si si? Se ideja kur bëhet shembull njëri E, do të jo, kuptuar që ta kanë seriozisht. Me sa duket, me sa duket kjo gjëja nuk funksionon. Po, po. Kjo më pre, sepse për shembull, në njërin nga njërin nga rastet që ishte përmendur nga këto organizatat e mbrojtjes së drejtave të njeriut, ishte rasti kur një njeriu i është prerë një këmbë dhe një dorë. Fjalë vërtet. Shëndet Olga. Olga me skalet e saj. Olga me bekimet. Ne do të kemi mbas pak edhe një quiz me seri, por nëse doni mund ta fillojmë mund ta fillojmë edhe menjëherë. E ke gati? Po, e kam gati, unë kam shkruar gati. Po, je. Nga pra. kimia pra, sot nga kimia. Oho. Mhm. Mm dhe cila është pyetja? Ka numrin atomik, kërkojmë një element kimik. Genti na dëgjon me vëmendje këtu. Kemi një djalë këtu në studio që vjen nga Junior Achievement dhe është ti je në gjimnaz, ti duhet t'i dish këto, ne s'duhet t'i dimë këto, ne duhet t'i kemi harruar tani. I ka më të freskëta. Numri atomik është 17. Kërkojmë elementin i cili është helmues, ban erë të keqe, shkakton irritim të syve, mushkërive dhe lëkurës. Të lutem hidh pak tek pishina ime. 0692070222 ke ndihmuar mjaftueshëm. Numrin atomik e ka 17, është një element helmues i cili mban erë të keqe, shkakton irritim të hundës, mushkërive dhe lëkurës. Të lutem hidh pak tek pishina ime. Kthehemi pas pak me më shumë në klubin e mëngjesit, cili është elementi 0692070222 0692070222. Genti ma thuaj kështu pas za. Pak provokuese, pak lojë, pak vetëm sonte. Jo, jo, jo, prapë po, prapë censuruar ishte. Vetëm mia ti ishim pak provokuese, pak lojë, pak dëngla, vetëm son të gjëra. Dëngla, dëngla, dëngla, dëngla. Atëherë për Lorencin kemi dy bileta për ndeshjen sot, dhe librin Penelopa në luftë. Po, jeni duke dëgjuar uh, programin Klubi i Mëngjesit, miq të dashur që mundësohet nga Vodafone dhe Air One. Kemi tani një histori të jashtëzakonshme nga një motër dhe një vëlla. Uh, Charlene quhet vajza, mm -hmm. Ellet e ka emrin ajo, ndërsa djali e ka emrin uh, Cameron Beck. Janë uh, motër dhe vëlla nga mamaja nga mamaja me baballarë të ndryshëm. Po t'i shikoni për shembull këtu nuk është se kanë një ngjashmëri. Kush e di se çfarë, megjithatë të dy me syze. E vetëm një ngjashmëri. Po, që kanë syze. Tani çfarë ka ndodhur është që në fillim fare Sharlina atë ditë nuk donte të bënte asnjë gjë tjetër, është 25 mm. vjeç, donte vetëm të vidhte në dyqan dhe të ikte në shtëpi. Diçka, domethënë dita, dita ishte e, e, e planifikuar, shkurt do dal në mëngjes, Në orën 11, 11 e gjys bëj ca vjedhje në këto dyqanet e rrobave nëpër çanta këto. Mm -hmm. Edhe pastaj shkojmë. Po. Po. po e kanë kapur. Ah, oh, mos. E kanë kapur. wow. E kanë kapur atë. Dhe i kanë thënë hajde se do të të arrestojmë. E kanë arrestuar, e kanë marrë me vete. Në po Teksas e kanë programuar zotëri. Po do të ikit tash se kanë punë, kanë jo. Ikit tani se programuar shpinë. Për ta nxjerrë nga rajoni i policisë ka vajtur i vllai, ka vajtur mhm. uh, i vllai që ka pas me vete edhe një shumë parash, e kupton? Dhe në momentin që ka nxjerrë aty ka hapur çantën për t'nxjerrë lekët që nxirrte motrën siç i takon, është një vit më i madh, vllai 26 vjeç. Zoti uh, Cameron Beck. Mhm. Mm Ç'ka ndodhur është që aty ka lënë edhe ato gjëra që përdorte për uh, të pirë drogë. Drogë. Oh, Kishte ca materiale kështu, që pinte drogë, e kupton? I pakujdesshëm. Po, metamfetamin. Po, po, po. Tymoste metamfetamin, një një si thua, një llullë xhami, një llullë xhami, një tub. Mm. Dhe çunat ata të policisë kanë thënë pa ç'e ke këtë tubin. Është kështu tha ky kot është. E morën e analizuan edhe doli që ishte me uh, metamfetamin. Oh, po, po. Oh, hajde ti brenda tash, hajde futu brenda. Ky i propozoi policëve atë që ta dëgjoni tha, këtë a mund ta bëjmë për shembull ta shkruajmë tha sikur ia keni kap kësaj? Se kjo është që është. Edhe e, më kupton, po. unë jam mos futem dhe unë tash, ajo është që është. Bëheni sikur më sa vetëm mirën e kishte. Jo, ka thënë ata do futesh ti. Kështu që janë futur uh, të dy uh mhm. -huh. në qeli të ndara me një me një hekur. Me hekur aty. Po. Dhe çfarë ka ndodhur është që në një moment ndërsa hynte njëri nga policët gjatë ditës, uh mhm. -huh. i ka parë motrën dhe vllajin në një pozicion Janë diçka që ju s'do ta bëni kurrë me motrën tuaj. Unë them kalojmë te kënga. Dhe mirë bëni. Se janë të paarritshëm, janë të paarritshëm. Unë nuk kam vlla si bëhet. Nuk kalojmë te kënga se thua ti. Them unë, pastaj kalojmë te kënga. Genti unë them se kur kalojmë te kënga. Unë jam udhëheqësi i emisionit. Erdhon. Kalojmë te kënga tani. Po më mërzit ky muhabet i udhëheqës. Bishti, bishti më i rëndë se sqepari këtu. Po, në klubin e mëngjesit. Okej, okay, mirë, na kanë dhënë një përgjigje në lidhje me kuizin e parë, Olta. Jo. Kuizin e parkimit. Kan thënë squfur. Squfur. Jo, nuk është squfur. Kan thënë klori. Po a pra. Na e ka thënë. Ka thënë Klara 705 i mbaron numri që fiton dy bileta për në Cineplexx. Ishte shumë e lehtë prandaj. Me numrin atomik 17 thashë unë. Ky është një element që mban erë të keqe, që irriton hundën, mushkëritë, lëkurën etj etj, por që ne e hedhim n'pishinë. Kjo ishte ndihma e madhe që ti ke dhënë, edhe nëse nuk e di numrin atomik. Mirë, ja një tjetër edhe kjo me element kimik. Kujdes. Epoka e këtij metali filloi rreth 1200 vjet para erës sonë. Shumë wow. thjesht. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Cili është metali pra, epoka e të cilit Tirana është e madhe Dora, nuk ka rëndësi se ku ekzaktësisht uh, Ti ke fituar sot, sepse je e para që ka arritur me mesazhin kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kështu që, Olta ka një dhuratë për ty që është një Nga Electronic Line Shportë, Shportë me dhurata Nga Electronic Line 069 2070222 Kur thotë një nga Electronic Line është Shportë me dhurata po. Faleminderit, Dora Kalofsh bukur, mirupafshim Kalofsh bukur, mirupafshim Faleminderit Bravo Jeri. Fjalë të tua. Që qysh e kemi Jerin që e merr situatën në dorë se jep do ja për shifit tuaj si ka apo jo. Na çmendi. Nuk kam kë. Ngeli hatri Oltës. O oh, Olta. Unë vetëm me lek flas tani. Më fal tash, a mundet? Sa lek do Olta? A. Ne të shohim hyrjen tjetër u them. A ka mundësi të japim përgjigjen e kuicit që ishte hekuri? Faleminderit. Po pra. Ja pse unë jam këtu dhe ju jeni atje. Oj oj oj. Vetë prapë situatën në dorë. Klubi i Mëngjesit mundësohet nga Vodafone dhe Air One. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë mirë, okay, mund të mund të bëjmë një quiz tani për uh, momentin meqë Altini e kërkon. Dua dua fjalën që formohet mhm. nga Bashkimi i simboleve për heliumin dhe aluminin. Është një fjalë në anglisht. Mm -hmm. Dua që mbasi ta formoni, ta përktheni në shqip dhe të ma ktheni në shqip. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin Ate, për të qenë fitues Simbolet e dy elementeve Helium mm -hmm. dhe alumin mm -hmm. Po t'i marrim bashkë, mund të formojmë një fjalë anglisht. Mhm. Mm Dua që fjalën ta përktheni dhe të ma jepni në shqip. Dakord. Helium dhe alumin, simbolet e tyre në anglisht një fjalë e përkthen shqip dhe ma kthen mua e fiton. Oh. S'është aq vështirë sa duket. Duket rrugë e gjatë, por është më e thjeshtë. Ishte kështu se ngaqë më erdhi pas ashtu nuk e prisja që të bëja një quiz dhe e bëra tani. Kështu që është një fjalë në anglisht, po dua ta përktheni në shqip se është një fjalë shumë e mirë. Mhm. Mm është një fjalë shumë e mirë. Ora është 9:39 minuta, vazhdoni të jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Kemi fitues Olta për të dhënë? Mhm. Mm Kemi. Jepi Olta. Pjesën e fundit bëhet fjalë për fjalën shëroj. Shëroj është e saktë, bravo. Atë Reli fiton dy Helium dhe aluminium mm -hmm. bëjnë uh, he dhe al, al. heal, heal. Që do të thotë shëroj. Bravo. Bravo. Reli fiton dy bileta për kineman Cineplex. Mm -hmm. Bravo Reli, bravo. Okay. Po për këngën, I compose so, jo, pop song. Na na na na na na. Është i mashkull që këndon. Na na na na na na. Dije vetëm fundin e kësaj. Studimi i ri zbulon se shqiptarët kanë gjasa më të larta. Një studim i ri i kryer nga specialistë të Bashkimit Evropian zbuloi se shqiptarët janë grupi etnik që ka gjasa 23% më të larta se të tjerët. Rezultatet e sondazhit tonë hedhin poshtë mendimin e deritanishëm se shqiptarët kanë gjasa më të ulta për të. Tregon kryesuesi i studimit Riko Petriçeli. Studimi ynë gjithashtu tregoi se gratë shqiptare janë më të predispozuara se gratë greke apo sllave për të. Në fakt, gjatë dekadës së fundit, shanset e grave shqiptare janë trefishuar në fushën e. Studimi gjithashtu tregoi shumë ballkanas, përfundon Petriçeli. Faleminderit okay. Altini. ja dhe njërë. Mm, mm. Uaj, ku e kam, e kam mu këtu Mos i fërë që emrin e është nga këto Nuk e di unë, nuk e di se që e është titullin e këngës Duam titullin e këngës Po, titullin e këngës Kërkojmë titullin e këngës Nejse, nuk e di Okej, mirë, do të bëjmë edhe një herë këtë lojën Me elementët kimikë Gati. Gati. Nëse do të merrnim dy elementë, mm -hmm. bakrin, tan, bakrin dhe telurin, mm -hmm. në anglisht, nga elementët kimikë të këtyre, nga, nga simbolet, Tam. e bakrit dhe tellurium formohet një fjalë në anglisht që dua ta përktheni shqip dhe të ma jepni shqip. Në 069 Dy elementë kimikë. 20 70 222. Bakri dhe telluri ose tellurium. Mm -hmm. Okej, okay, bakri dhe tellurium merrni elementët, simbolet e këtyre Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora është 9:50 minuta jeni me klubin e mëngjesit i cili mundsohet nga Vodafone dhe Air One. Tani tani tani për t'i për t'i sqaruar njerëzit se ka qenë e vështirë sot mëngjes Cili është lloji i kësaj kënge? Është pyetje për ju. Ne kemi dëgjuar shumë. Po, e kemi dëgjuar, ha? Po. Edhe e kemi parë. Edhe e kemi parë. Në rregull. Atëherë, në klubin e mëngjesit miq të dashur ka një mori lojrash, mori temash, mori gjërash që ne bëjmë vazhdimisht. Doja t'i pyesja pak edhe për këtë. Se po më shqetëson shumë kjo. Cila? Po, janë gjëra që na e heqin trurin çdo ditë. 250 gram në 10 litra është sasia e karburantit që dyshohej se vidhej nga këta zotërinjtë janë tre që janë vënë nën pranga pastaj liruar nga gjykata sigurisht nën uh, atë mm -hmm. kanë bërë një garanci financiare a ku di unë se çfarë në gjykatë por bëhet fjalë për uh, zotin Kujtim Mersinaj administrator goxha zotni Erion uh, Tauzi menaxher dhe Shaban Berliku menaxher gjithashtu këta janë arrestuar për shkak se kanë uh, gjetur kontrollorët, po themi të metrologjisë se në karburantet e tyre këta vidhnin në peshë. Domethënë ti shkon atje, po pra. paguan çmimin e plotë dhe ai të fut uh, ta vjedh. Da, më fal, ta vjedh se të vjedh, po. Atë që ti hedh naftën ose benzinën. Të vjedh përpara syve. Të vjedh, të vjedh, të merr lekët edhe thotë Vazhdo rrugën vlla se unë sapo të vodha i çik po ti s'di gjë. Tashi këta i kanë thuhet këtu që dyshonin po. I kanë nga kontrollet e bëra janë gjetur që të gjithë pajisjet uh, matëse janë janë janë korruptuar. Po pra, kanë luajtur me me vulat, kanë kanë ndruar pistoletat me pistoleta të tjera, Domethënë e kanë bërë këtë për të vjedhur. Mm. Edhe kur vjedhin nga çdo qytetar që shkon, imagjino se sa akumulohen para të vjedhura në një ditë, për shembull, kur kalojnë makina, makina, makina, makina. makina. Po tani pikat dihen se ku Kjo është ajo që më ma heq trurin mua se që po ka hajdutë lart e poshtë, ka, ka hajdutë, nuk habitem unë pse që nuk ka doli Kujtimi hajdut, e kupton po. Ti kontrollojnë, nuk ka. Jo, pse nuk jepen, janë 4 pika, thuhet janë 4 pika karburanti në Tiranë dhe 2 në Kavajë. Në këtë në këtë kontroll që është bërë se në këtë histori të parë që është në gazetë këtu. Dy janë Kavajë. Se kush janë pikat. Katër janë Tiranë, por nuk thuhet se kush janë pikat. Që ti të paktën të marrësh masën e vetme që mund të marrësh si njeri që s'do të përzihesh me këto figura, duke i shmangur ato, po, duke shkuar në një pikë karburanti tjetër. Po të paktën na tregojnë të Tiranës, ë. Po pra ndaj më thamë këto Tiranë s'dua unë se Kavajë nuk e çojnë në makinën ta mbush, po. Nuk i tregojnë ato. Ai ka sa kalojmë le të na vjedhë. Po mos e ka sa në, më mos e ka sa në Kavajë hedh çekatën në dëmë. Sa bëm se hajmë në Boston Kavajë, mos në makinë, po. Nuk e di, po po them, duhet. Duhet. Po pra. Dhe po, emri po. valla, hajduti ka emër. Ka histori kjo, ka kohë. Këtu të vjedhin. Po pra i tha nuk do bëj më. Kërkon aty nuk do vjedh. Kërkoj falje. Nuk do vjedh, në rregull. Ne jemi dakord, nuk do vjedh. I dorëzoj gjithë ato lekët që ka vjedhur deri po tani. Po them, do ishte mirë që ta dinim cilat 4 pika karburantesh të mos shkonim sot. Për të shmangur edhe thonë, se s'është konkurrencë e ndershme pastaj. Po. po. Se i shmangin këta, se këta zobinalti asnjë lek për shembull, nëse që do ditë që janë hajdutë, po. Tash nuk është se në zemrën time ka ndonjë kështu keqardhje shumë të madhe. Se s'do bëj lek. Për keqbërës. se ata që vjedhin janë njerëz që punojnë me djersën e ballit, shumë shpesh që e bëjnë për fëmijët e tyre. Tashi pse duhet ta marrë ai lekun që unë e fitoj për fëmijën tim, të ma vjedhi ai. Në karburant, nuk më, nuk është revoltuese kjo? Po pra. Po. Jo, është shumë revoltuese. Çfar çfar çfar goje mund të ketë ai? Apo çfar fjalësh mund të zgjedhë ai? T'dali mua përballë dhe thotë më, "Pa un kam të drejtën time që të mos më mos më dali pika e karburantit." Ti ja ke marrë të drejtën vetes. Përderisa ti je një hajdut ordiner, që vjedh dynjanë lart e poshtë, vjedh djersën e tjerëve, më duket mua se e ke humbur të drejtën për për pretendime. Edhe pikat e karburantit që vjedhin qytetarët duhet thënë që thënë se këto janë. Kjo është detyrë e medias, sikur. Po e lexoj një gazetë ti t'i vësh flakën gazetës. Duhet të deri në fund. T'i djegësh me benzinë nga kjo, që është e mangët në peshë, e t'i vësh flakën gazetës. T'i vësh kërcë. Asi asnjë lajm që që mund të ndihmoj pak si njeri nuk të jep. Detyra detyra e gazetarit. Broçkulla. Broçkulla. Nëse e mbyllëm me kaq, e mbyllëm me me tension. Me tension këtu në klubin e mëngjesit miq të dashur. Le të thotë Lori fjalën e tij dhe ta mbyllim. Një në Ukrainë dhe dy në klubin e mëngjesit shumë të larta sot në Krime dhe këtu te klubi. Olta fituesit e fundit. Po jap një dy fitues unë do të Love somebody është Iconic Pop Song. Yes. Eri fiton yes. dy bileta për ndeshjen e sotme me Shqipëri Malt. Ndërkohë Cute del nga kuizi i fundit Vanilla. E saktë. Vanilla fiton një kupon tek Nobis. You are you are cute. Ju, oh, faleminderit. S'ka gjë. Përshëndesim Zanën që na ndjek çdo mëngjes. Atëre love somebody, ha? Mhm. Mm L O V E S O M E B O D Y. Okay. Saktë. Iku. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, mirupafshim nesër. Ju lëmë Orgesa Zaimin miq të dashur në duar të sigurta me Music Box, shikoni do t'i mbajnë ajër, t'i mbajnë ajër më këmbë, kështu si top.